الحكيم وزدنا علما يا أكرم الأكرمين Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallame, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na tom putu do sudnjega dana. Cinna braćo, ovo je naše deseto predavanje u kojem govorimo o propisima dženazi. U prošlom predavanju govorili smo na temu ukop Medjita. Pa smo spomenuli, odnosno, šejh Albani Rahmetullahi Alehi, po čijoj knjizi mi radimo ovo poglavlje, spomenuo je pitanja koja se vežu za tematiku ukopa. Pa kao što se sjećate, ovaj, govorili smo kako treba da izgleda kabur, kako da se čovjek ukopa, kakav način spuštanja, šta se govori prilikom spuštanja medjita u kabut i sve što se veže za ukop medjita. Nakon što smo završili govor o tome ših rahmetullahi alehi kao što vam je poznato ide nekim hronološkim redom i znači nakon što se medjit zakopa ših rahmetullahi alehi počeo je da govori o nekim stvarima koje nisu hajde da kažemo usko vezane za dženazu već govori na primjer o izraza, izražavanju saučešća porodici mrtvog, znači da čovjek izrazi saučešće svoje porodici umrlog. Pa tako ovo 15. poglavlje Šejh rahmetullahi alejhi naslovio je izražavanje saučešća u žalosti. 110. tačka kaže Šejh Albani rahmetullahi alejhi propisano je izražavanje saučešća porodici umrlog. Šta znači propisano je? mnogo puta smo, mnogo puta smo te stvari pojašnjavali. Čovjek ako želi da radi neki ibadet, mora da ima za taj ibadet dokaz iz Kur'ana ili sunneta. Tako ovdje šehr Rahmetullah i ne govori je li to obavezno ili nije obavezno, već samo govori da je to stvar koja je poznata u našoj vjeri i koja ima argumente koji ukazuju na tu stvar pa, znači, tu je ta 110. tačka gdje kaže šeh propisano izražavanje saučešća porodici umrlog. O tome govori dva hadisa. Prvi hadis od ashaba koji se zove Kurra el Muzenij. Ovog ashaba smo spominjali, ali nećemo sada pitati vas kada. Kaže poslanik, poslanik, kada bi sjedio, sjeli bi oko njega ashabi. Poslušajte, braćo, dobro ovaj hadis u njemu ima dosta koristi. Jedna od koristi je ta da je on argumentat koji ukazuje da je dozvoljeno ukazati i iskazati svoje saučešće porodici umrlog. Kaže ovaj ashab koji se zvao El Kurra, eh, Kurra El Muzenij, poslanik kada bi sjedio, sjeli bi oko njega ashabi. Među njima je bio čovjek koji je imao malog sina. Dolazio bi tom čovjeku iza leđa i sjedio bi ispred njega. Pa mu je kazao poslanik sallallahu alihi wasallame, voliš li ga? Znači, u društvu su sjedli ashabi i bio jedan među njima ashab koji imao svoga sina. Dolazio bi iza leđa svoga oca pa bi seo pred njega. Pa je Boži poslanik primijetio da on voli svoga sina mnogo pa kaže, voliš li ga? Pa kaže on, o Allahu poslaniće, Allah te zavolio kao što ja njega volim. Pa mu je umrlo djete i čovjek je prestao dolaziti u sjela Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame jer ga je to posjećalo na njegovog sina. I to ga je mnogo rastužilo. Pa je Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame primijetio njegovo odsustvo. Pa je upitao za njega. Pa su mu kazali da dijete koje je dolazilo sa njime da je preselilo. Pa ga je sreo Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame i upitao za njegovog sina pa ga je obavijestio o tome da je njegov sin preselio. Pa mu je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame izrazio saučešće, a zatim kazao. Či ovo je ono zbog čega je šeh rahmetullahi alihi spomenuo ovaj hadis, da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame nakon što mu je ovaj čovjek potvrdio da je njegovo dijete preselilo, izrazio mu saučešće. Ali poslušajte kraj hadisa, koristi radi. Pa je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame tom ashabu, o čovječe, šta više voliš, da uživaš, naslađivaš se gledajući ga u životu, ili da kada sutra dođeš kod vrata dženneta, a on te pretekao da ti ih otvori. Pa je kazao, Allahu poslaniće, više volim da me pretekne i da mi otvori vrata u džennetu. Pa je kazao Boži poslanik, to ti imaš, to ćeš dobiti. Pa je kazao čovjek jedan od ensarija, o Allahu poslaniće, je li to svima ili je samo njemu? pa je kazao Boži poslanik, ne, već svima vama. Znači, nije to njegova osobenost, već to važi za svakog čovjeka muslimana. Hadis je, zabilježi imam en Nesai, Ibn Hiban, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. Drugi hadis također koji ukazuje na propisanost ove stvari, to jest izražavanja utjehe i saučešća poroci umrlog, jeste hadis od Enesa. Gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam ko utješi svog brata muslimana u nedači koja ga je zadesila, Allah će ga na sudnjem danu odjenuti u zeleni ogrtač, na kojem će mu ljudi zavidjeti. Hadis je zabilježio Imam El Hatib u tarihu i još neki uglavnom hadis je vjerodostojan, dobar, može se sa njim dokazivati ovaj u šerijatskom pravu. 111. stvar, 111. tačka Kaže šeheh Rahmetullahi Alihi nakon što je rezimirao i spomenuo da je propisano u našoj vjeri da kada nekom nekome preseli neko ili kada ga zadesi neki musibe da je propisano izraz, izraziti svoje saučešće i utjehu, nakon toga postavlja se pitanje na koji način čovjek da izrazi to svoje saučešće. Pa kaže šeheh Rahmetullahi Alihi, utješi će ga na način za koji misli da će, da će ih razveseliti i koji će od njih odagnati tugu i pomoći im u tome da budu zadovoljni i strpljivi od onoga što je prenešeno od Božijeg poslanika ako zna ili ako se sjeti, a ako ne zna onda na bilo koji drugi način lijepom riječu ono čime će postići željeni cilj, a nije u koliziji sa šerijetom. Znači vidimo da šehr Rahmetullahi Alihi pojasnio je ovaj propis sa nekoliko stvari. Prvo kaže da će se to uraditi na način koji će razveseliti porodicu umrlog. Ili u najmenju ruku da će odagnati tugu od njih. Da će im to pomoći da se strpe i da budu zadovoljni. Pa kaže šeh rahmetullahi alihi, ako zna ono što je prenešeno od Božijeg poslanika i ako se sjeti u tim momentima, to je dobro. A ako se ne, ne sjeti ili ako ne zna šta je prenešeno od Božijeg poslanika, onda će to izkazati na bilo koji način lijepom riječu, samo je bitno da se to ne kosi i nije u koliziji sa šerijatom. Od Usame ibn Zejda, radijallahu ta'ala anhu, se prenosi da je poslala jedna od poslanikovih čeri po poslanika, jer je njenom, jer je njenom djetu nastupila smrt. Nastupila smo smrtne muke. Pa je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam poslao njoj selam i odgovorio joj na sljedeći način. Inna lillahi ma ehaze, wa lillahi ma a'ta, wa kullu šeji indahu ila eđelin musemma, fel tasbir wal tahtesib. Znači, jednog dana poslali su po Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam, to jest jedna od njegovih čeri poslala po njega. Tražeći od njega da dođe zato što je njenom djetu nastupila smrt. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame poslao njoj selam, znači po nekom od ljudi i kazao Inna lillahi ma ahaze wa lillahi ma ata. Zaista Allahu pripada ono što uzima sebi i njemu pripada ono što daje. Zaista svaka stvar kod njega je do određenog vremenskog perioda, zato se strpi i očekuje od Allaha nagradu. To je znači nešto što je prenešeno od, hadij, od Božijeg poslanika sallallahu alihi wasallam kako je on izraza, izražavao saučešće kada bi znači bio u tim nekim situacijama kada bi nekoga zadecio neki musibet. Iako znači ako čovjek ne zna ovu dovu može na bilo koji način koji nije u kontradiktornosti sa šerijatom da izrazi svoju ovaj saučešće i svoju utjehu. 112. tačka kaže šehr rahmetullahi alihi utjeha ili saučešće nije ograničeno na tri dana. Pošto, kao što sam ja primijetio čitajući fetve, kao da kod ljudi postoji neko uvjeđenje da saučešće se može samo izraziti tri dana. Čak Šehu Seminu, Rahmetullah i Alihi postavljaju slična pitanja da li je ovaj izražavanje saučešća ograničeno sa tri dana, pa on odgovara također da to nije ograničeno. Tako da sam skužio da Allah najbolje zna možda u arapskom tom svijetu postoji neki običaj da ljudi smatraju da je saučešće ograničeno sa tri dana. Pa kaže šehr Rahmetullahi Alihi, saučešće nije ograničeno sa tri dana, već sve dok čovjek vidi da utjeha i saučešće ima korist, iskazat će. Znači to je neko osnovno pravilo, kada dođeš čovjeku, ako vidiš da ima koristi, znači da je to još friško neki, neki musibet, onda ćeš to i kazati. A ne da dođeš čovjeku nakon tri godine pa mu izraziš saučeše. Gotovo i on to zaboravili i možda nakon toga i ženili i udavali, svašta nešto. Ali znači ako čovjek dođe kod osobe i još se osjeti kod njih taj musibet i taj bol, znači makar prošlo tri dana dozvoljeno mu je da izrazi svoju sauče, svoje saučešće ili svoju utjehu. O tome nam govori vjerodostojan hadis koji smo mi više puta spominjali od Abdullaha ibn Džafera. Poznat hadis kada je Boži poslanik poslao vojsku na Mu'tu, na Mu'tu, pa je poslao i odredio trojicu vojskovođa. Zaid, Džafer i Abdullah ibn Ravaha. Pa kada je preselio Džafir, svima je to vama poznato, Boži poslanik je došao u njegovoj porodci u hadisu, stoji nakon tri dana, pa im je izrazio svoje saučeše i svoju utjehu. Iz ovog hadisa islamski učenjaci su uzeli da izražavanje saučeša nije ograničeno na tri dana. 114, 113. tačka kaže šeh Rahmetullahi Alehi nakon što je spomenuo te neke osnovne propise vezane za saučešće kaže trebao bi insan ostaviti dvije stvari u ovoj situaciji, pa makar to bilo prošireno kod ljudi. Znači, nakon što ljudi ukopaju mejita i nakon što dođe do toga da se izražava saučešće, kaže šehi čovjek musliman bi trebao da ostavi dvije stvari, pa makar one bile proširene među svijetom. Prva stvar jeste okupljanje svijeta kako bi se izrazila sa, saučest ili utjeha na posebnom mjestu kao što je kuća mezarluci ili džamija. Znači čovjek bi trebao da izbjega je takav način i vid izrađa, izražavanja svoje utjehe ili saučešća. Da se ljudi okupe na jednom mjestu kao što je na šeh kuća, mezarluci ili džamija. I druga stvar, pripremanje hrane od strane porodice umrlog onima koji su došli na žalost ili da izraze svoje saučešće ovo je stvar koja je zasigurno kod nas mnogo poznata, da ljudi nakon što se završi sa ukopom vraćaju se kući gdje se stavlja hrana. A vidjet ćete nakon ovoga ših će pojasniti da je u islamu suprotno da ljudi trebaju porodici umrlog spremiti hranu. A kod nas je obrnuto, porodica umrlog se u tim momentima zauzme znači tim dodatnim obavezama. Pa kaže ših Rahmetullahi Alihi, znači ta druga stvar, pri primanje hrane od strane porodice umrlog onima koji su došli, na žalost. Od Džerira ibn Abdullaha el Beđelija, radi Allahu ta'ala anhu, se prenosi da je kazao, mi, znači ashabi, smo smatrali okupljanje kod porodice umrlog i spremanje hrane poslije ukopa naricanjem. Znači, ashabi su takve postupke smatrali naricanjem. A mi smo navodili hadise koji ukazuju da je Boži poslanik zabranio naricanje. Či znači, ashabi su okupljanje nakon dženazi, odlazak, znači nakon dženazi i čašćenje sa tom ranom, smatrali su to naricanjem. Ovu predaju zabilježu imam Ahmed ibn Mađe, a ona je vjerodostojna po uvjetima imama Buharije i muslima. Nakon što je šeh spomenuo one stvari koje bi trebalo da čovjek ostavi i da ih ne praktikuje, nakon toga je spomenuo šta je sumnet, pa kaže 114. tačka, već je sumnet da rodbina i komšiluk spreme hranu porodici umrlog koja će ih nahraniti. Znači, suprotno onome što je kod nas praksa, to je od sumneta, da porodici umrlog komšiluk i ona dalja rodbina spreme hranu u tim momentima kako znači bi oni imali šta da jedu u tim momentima kada ih je pogodio taj musibet. Zbog hadisa Abdullaha ibn Džafera. Kada je došla vijest o smrti Džaferovoj, kazao je poslanik, spremite Džaferovoj porodici hranu, njima je došlo ono što je zauzelo ili zaokupilo. Hadis je zabilježio Ebu Davud et Tirmizi ibn Maže, a hadis je dobar. Znači od sunneta je, braćo moja draga, da se spremi hrana porodici umrlog a ne da oni spremaju hranu i da na taj način časte ljude. Također, ovo je za pčelare dobro, ovo će njima ako Bog da sad povisi trejting i ako Bog da ima će novi proizvod na pijaci. Od Aiši radijallahu ta'ala ona se prenosi da je naređivala da se bolesniku i ožalošćenom napravi hrana telbin. A šta je hrana telbin? To je hrana koja se pravi od mlijeka, mekinja i meda. Kaže, jer sam čula Allahog poslanika da kaže, zaista telbin opušta srce insana i otklanja od njega tugu. Hadis je zabilježio Buharija, muslim, Ahmed i El Bejheqi. Znači, Aisha radijallahu ta'ala anha, kada bi čula da je neko bolestan ili da je neko, znači, ožalošćen, preporučila bi da se napravi toj osobi ta hrana telbin, a to je, znači, mješavina, mekinja, mlijeka i meda. Pa je kazala, čula sam Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže, zaista telbin opušta srce insana i otklanja, otklanja od njega tugu. Hadis je vjerodostojen. 115. taška nakon što je šej spomenuo propise koji se vežu za znači izražavanje saučešća, onda je prešao da govori o jednoj lijepoj tašci, a to je kako čovjek da se ponaša prema djeci koja su ostala nakon medjita. Pa kaže, sunnete, sunnet je pomilovati glavu jetima i da čovjek pazi tog jetima. Od sunneta je da čovjek pomiluje jetima i da pazi na jetima. Od Abdullaha ibn Džafera. Prenosi se da je kazao da si vidio mene i Qasma i Ubejdullaha ibn Abbasa, trojica djeci. Abdullah ibn Jafer, Qasm i Ubejdullah ibn Abbas. Bili smo djeca, igrali smo se, pa je prošao Boži poslanik pored nas na jahalici i kazao, podignite mi ovoga, pa su me podigli i stavio me predase. Pa je kazao, podignite mi i ovoga, pa su podigli Qasma, pa je Boži poslanik stavio njega iza sebe pa me je pomilovao tri puta po glavi i svaki put bi govorio Allahumma hluf džaferen fi waladihi. O gospodaru podari džaferu potomke u njegovoj porodici ili znači nešto slično ovome. Tražio sam znači komentar ovog hadisa kako ga što pravilnije preveo, ali otprilike tu je tu. Ovaj, hadis je zabilježio imam Ahmed Hakim el Bejheqi, a hadis je dobar. Znači da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallame Abdullah ibn Đafera, znači nakon što je postao jetim, kada je prolazio pokraj djeci, govorio je ljudima podignite mi njega pa bi ga stavio predase na jahalicu pa bi ga pomilovao po glavi i učio za njega dovu koju ste malo prije čuli. Nakon ovoga svega šeh Rahmetullah i Alihi prelazi i počinje govoriti o jednoj zaista interesantnoj tematici, a to je šta koristi medjitu nakon njegove smrti. Znači, uopće poznato je kada čovjek preseli, da prestaju njegova dijela osim u nekim znači, iznimnim slučajima. Pa šehr Rahmetullah Jalihi pojašnjava te situacije i ta dijela koja dostižu do čovjeka nakon njegove smrti. Pa kaže šehr Rahmetullah Jalihi 116. tačka, Medjit će imati koristi od dijela koja nisu njegova. Mejit će imati koristi od dijela koja nisu njegova, znači nakon smrti, kada neko nešto uradi za njega, to će njemu koristiti. Ali koja dijela? Pa kažeš ih pod jedan. Dova muslimana za Mejita. Ako se ispune uvjeti za njeno primanje. Znači prva stvar koja može koristiti Mejitu nakon smrti jeste da neko od muslimana uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu za njega. Pa je to ših argumentovao riječima Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hashr gdje kaže وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Oni koji poslije njih dolaze govore gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla. i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Nakon što je šeji spomenuo ovaj kuranski ajet, kaže, mnogo je, kuranski, mnogo je hadisa Božijeg poslanika, sallallahu alihi wasallam, gdje ovaj, se kaže da će dova koristiti mejitu nakon smrti. Pa kaže šeji, neke hadise, hadise smo spomenuli, neke ćemo spomenuti kada budemo govorili o tome kako je Boži poslanik posjećao mezarluke. Neki ćemo hadise danas spomenuti, a neki ako Bog da sutra. Ali kaže še spomenut ćemo samo jedan od njih gdje stoji da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao neće se odbiti dova muslimana za brata muslimana u njegovom odsustvu. Kod njegove glave je melek kada god uputi hajirli dovu melek kaže amin i tebi isto. Hadis je zabilježio ima muslim Ebu Davud Ahmed od koga? od Ebu Derda. Inšala vi to znate. Druga stvar koja koristi Medjitu nakon smrti, zašto znate? Zato što smo mi radili na koga meleci donosi salavate, pa smo kazali da je Derda ovaj hadis, znači praktikovo, ovaj, kako se zove u svom životu, da imao 360 prijatelja kojima je dovio u namazu. Ovaj, zato vi to znate. Druga stvar koja može koristiti Medjitu nakon njegove smrti jeste da njegov staratelj ili nasljednik naposti za njega post kojim se on zavjetovao Allahu da će postiti. Ovo pažljivo morate shvatiti. Znači, do Medjita će doći se vapi ako njegov staratelj naposti za njega post, koji post? Koji se on zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog hadisa Aisha radijallahu ta'ala u Bukhari i Muslimu da je rekao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame Ko umre, a nije ispostio, postiće za njega njegov staratelj. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Ovaj hadis je općeg karaktera, pa možda neko kaže, otkud sada dokaz da se samo odnosi na post kojim se čovjek zavjetovao Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer vidite ovaj hadis kaže Aisha radijallahu ta'ala ko umri, a nije ispostio nešto od posta, na posti će za njega njegov staratelj. Znači ovaj hadis je općeg karaktera. Na osnovu čega šeha Albani rahmetullahi alihi kaže da će samo do Mejita doći post ako je to bio post ovaj kojim se zavjetovao Mejit. Znači prije nego što spominjemo glavni argument da kažemo islamski učenjaci po tom pitanju imaju tri mišljenja. Znači kada neko posti za nekoga, da li će to doći do njega islamski učenjaci imaju tri mišljenja. Pa kažu jedni šta god da postiš za svoga medjita, znači bez razlike da li ostalo njemu nešto od farza ili zavjeta ili bilo koji drugi post, to će doći do njega. Imaju drugi učenjaci koji kažu ništa do medjita neće doći od posta. Šta god da postiš, zavjetovan post, post koji je fard ili bilo koji post neće. I središnje mišljenje, ovo mišljenje koje preferirao šeha Albani, rahmetullahi alihi, a to je da je dozvoljeno postiti za Medjita post kojim se on zavjetuo Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvo na osnovu ovog argumenta i drugo na osnovu drugog hadisa, odnosno ima više tih hadisa, mi ćemo spomenuti jedan. Od Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je žena jedna od ashabi ukrcala se na brod. Pa se zavjetuo Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala da ako je spasi, postiće mjesec dana. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala spasio i nije ispostila, a umrla je. Pa su došli njeni bližnji, u nekim predajama stoji njena sestra ili njena kćerka. Došli su poslaniku i spomenuli to, pa je kazao Boži poslanik, obraćajući se njima, šta mislite da je ona ostala dužna, znači materijalno, da je ostala dužna novac? Bili vi vratili njen dug? Pa su kazali, da u Allahu poslaniće. Pa je Boži poslanik kazao, Allahu dug je preči da se vrati, pa vratite dug za svoju majku. Hadis je zabilježio Ebu Davud, Ennesai, Tahawi, Bejheqi. Hadis je vjerodostojan. Či znači, vidimo ovdje da je onaj hadis od Aiše pojašnjen da se to misli na post kojim se zavjetuje osoba Allahu subhanahu wa ta'ala. U svakom slučaju znači postoji jako razilaženje ovi koji kažu da se misli znači na sve vrste posta, to argumentuju hadisom Aisha radijallahu ta'ala anha, a koji spravi spoj između tih hadisa preferiraju mišljenje Šeha Albanija rahmetullahi alihi, a to je da se može samo postiti za medjita post kojim se osoba zavjetovala Allahu i nije ga ispostila. Treća stvar koja može ovaj koristiti medjitu nakon njegove smrti jeste vraćanje duga za medjita od strane bilo koje osobe. Pazite ovdje pažljivo treba da shvatimo jednu stvar, to je da se znači vrati dug za medjita od bilo koje osobe. Šta znači ovo od bilo koje osobe? Znači nije uvjet da za medjita vrati dug njegov sin. To je znači šeh Albani teo da kaže, može svaka osoba da vrati dug za medjita. Kaže šeh Albani rahmetullahi alihi, o tome govori mnogi hadisi, mi smo o tome govorili, sjećate se na početku ovih naših predavanja, kako su ashabi preuzimali na sebe kada bi nekome klanjali dženazu, pa bi Boži poslanik pitao je li ostavio nešto, znači da je dužan. Pa kada bi rekli jeste, Boži poslanik bi ostavljao da klanja dženazu, ne bi htio da klanja, pa onda sjećate se onog hadisa Ebu Katade, kada Ebu Katade kazao, o Boži poslanik će ta dva dinara ja ću vratiti. Znači ovdje je dokaz da nije uvjet da neko od rodbine vrati dug. To je ta treća stvar. Četvrta stvar jeste od dijela koja će koristiti Medjitu nakon njegove smrti jeste ono što uradi od dobrih dijela njegovo dijete. Ono što uradi od dobrih dijela njegovo dijete. Njegovi roditelji će imati istu nagradu, a to neće umanjiti od njihove nagrade ništa jer je to dijete plod njihovog truda i privređivanja. Znači četvrta stvar koja koristi mejitu, ovako kako je spomenuo Šeha Albani Rahmetullahi Alihi, jeste da će čovjek imati nagradu za sve što njegovo dijete Haili uradi. Za sve što čo, njegovo dijete uradi, on će imati za tu nagradu, a da to neće ništa umanjiti od nagrade njegovog dijeta, zato što kaže dijete je znači plod truda njegovog oca i njegove majke i njihovog privređivanja. Onda dolazi ovdje znači jedan kuranski ajet koji treba da se pojasni, to je gdje Allah Đerašanu kaže وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى Neće biti nagrađen insan osim za svoj trud kako onda to spojiti sa ovim što je kazao Ših Albani, da će čovjek imati nagradu za ono što njegova djeca, radi, e, njegova djeca uradi, a Allah Đelešanu nam kaže وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى čovjek neće biti nagrađen osim za ono što on uložio svoj trud. Ali odgovor je jednostavan u riječima Božih poslanika sallallahu alaihi ve selleme najbolje što je pojao insan je ono što je, u što je uložio trud, a njegovo dijete je njegov trud. Sam Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme nam pojašnjava da je dijete trud svojih roditelja. A gore je kazao Allah Đelešanu čovjek neće biti nagrađen osim za svoj trud. I onda znači pod taj trud potpada i njegovo dijete. Ovaj hadis, znači, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, najbolje što je pojeo insan je ono što je, u, što je uložio trud, a njegovo dijete je njegov trud. Hadis je zabilježio Ebu Davud, Ennesai, Tirmizi, a hadis je dobar. Pa kaže nakon toga šeha Albani rahmetullahi alihi postoje neki argumenti kaže koji ukazuju posebni neki argumenti na neka djela koja ako dijete uradi za svoga roditelja, ona će biti primljena kod Allaha. Zato pazite ovdje, Šeha Albani je preferirao mišljenje da ova djela moraju striktno biti urađena od djeta. Zato smo gore toliko i potencirali. Ono gore malo prije kada je bilo u pitanju dug, sam Šeha Albani rahmetullahi alihi preferira da dug može vratiti bilo ko. Ali ova djela, druga, kao što će spomenuti sadaku, hađ, oslobađanje robova, ših Albani, rahmetullahi alihi, je smatrao da je uvjet da to uradi dijete. Po njemu, po ših Albani, rahmetullahi alihi, kada bi čovjek dao, na primjer, neku sadaku na ime svog nekog rođaka, to ne dolazi do njega. On uvjetuje da bi dostigla ta sadaka do Medjita da to dadne njegovo dijete. Iako Imam Nevevi rahmetullahi alihi navodi konsenzus islamskih učenjaka da kada neko dadni na ime nekog medjita da će to doći do njega. Ali znači nije to konsenzus, Allah najbolje zna jer nije dozvoljeno znači da čovjek kaže nešto suprotno konsenzusu. Ali eto, inače imate nekada uleme koji olako u nekim pitanjima spomenu konsenzus. Znači, velik broj islamskih učenjaka nije zastupa ovo mišljenje koje zastupa ših Albani, rahmetullahi alihi. Pa onda on počinje i navodi te neke hadise koji ukazuju na ta neka dijela kada ih uradi dijete, ovaj, ono će doći do njihovih roditelja. Znači, nema razilaženja kod uleme kada dijete uradi za svoje roditelje nešto i nanijeti to na njih, da će to doći do njih. Ali je pitanje, ako neko uradi za svog nekog rođaka, Po velikom broju islamskih učenjaka to inšala dospijeva, a šeh rahmetullahi alihi ovaj, je preferirao mišljenje da ne dolazi sevab, znači i nagrada Mejitu, osim ako bude to od njegovog djeta. Pa jedan od tih hadisa, odnosno šeh će spominuti tri hadisa, od Aiši radijallahu ta'ala anha, da je čovjek kazao, Moj, da je čovjek kazao, moja mati je preselila iznenada i nije oporučila, a mislim da je progovorila da bi oporučila da se udjeli sadaka. Znači čovjek je poznavao svoju majku, ali kaže umrla je iznenadnom smrću. Kaže u Božiji poslaniče, ona da je uspjela progovoriti, ona bi oporučila da se udjeli sadaka. Pa nastavlja, hoće li ona imati korist ako bi ja udjelio sadaku za nju? A u jednom rivajetu stoji, a hoću li ja usto imati nagradu? Pa mu je kazao Božiji poslanik sallallahu alaihi wasallame, da, hoće doće do nje to. Ako ti udjeliš sadako za svoju majku koja je preselila, to će doći do nje. A vidimo da ovdje ovaj hadis ide u prilog ših Albaniju, da je ovdje se radi da će dijete udjeliti za svog roditelja. Hadis je, ovaj, zabilježi vam Buhari i Muslim, Malik i Ebu Davud. Drugo, drugi hadis koji također ukazuje na sličnu stvar jeste hadis Ibn Abbasa, da je majka Sad Ibn Ubade preselila, a on je bio odsutan. Znači bio je čovjek na putovanju i njegova majka je umeđu vremenu preselila. Pa je upitao poslanika, o Allahu poslaniče, moja majka je preselila, a ja sam bio odsutan. Hoće li joj koristiti <clears throat> ako bi dao sadaku za nju? Pa je kazao Boži poslanik, da, koristit će joj. Pa je kazao, uzimam vas za svjedoke da je bašta plodonosna i puna plodova sadaka u njeno, znači na njeno ime. Hadis je zabilježio Buharija, Ebu Davud, Nesai i At-Tirmidhi. Treći hadis od Abdullaha ibn Amra. Znači ova dva prva hadisa uzimamo korist, pouku i propis da je dozvoljeno dati na ime Medjita Sadaku, znači, a konkretno ovim hadisima za svoga roditelja. Dok ovaj treći hadis dodaje još neka djela. Pa kaže se u hadisu od Abdullaha ibn Amra da je El As ibn Wail oporučio da se za njega oslobodi 100 robova. Pa je njegov sin Hišam oslobodio 50, pa je drug, drugi sin Amr htio da oslobodi 50 drugi, pa je rekao, dok upitam poslanika, pa je kazao poslaniku. Znači, ovaj čovjek koji ovo oporučio nije bio musliman. Čovjek u džahilijetu nije bio musliman, oporučio je kada ja umrem, oslobodite nakon moje smrti 100 robova, kao na njegovo ime, Pa jedan od njegovih sinova oslobodio 50. A ovaj drugi otišao je Božijem poslaniku da pita treba li to urati, ima li to ikakve koriste. Pa kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame da je bio musliman, a u jednom rivajetu stoji kaže da je izgovorio riječi tevhida. Da u eqarra bi tevhid, kao da je potvrdio tevhid. Pa da ste oslobodili to roblje ili udjelili sadaku ili obavili hađ, to bi mu koristilo. Vidimo ovdje je Boži poslanik spomenuo tri stvari. Oslobađanje robova, davanje sadake i kak se zove obavljanje hađa. I imali smo prirodne adise koji govori o postu. Znači te četiri stvari od prilike, znači nema razilaženja kod ulemi da te stvari dolazi do medijeta na osnovu ovih hadisa. Ovaj hadis je zabilježen imam Ebu Davud, Bejheqi, Ahmed, a hadis je dobar. Peta stvar koja će koristiti medijetu nakon njegove smrti jesu trajne sadake. Zbog hadisa Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik sallallahu alaihi je kazao, kada umre insan, prestaju njegova djela osim u tri slučaje. Trajna sadaka, korisno znanje ili čestito dijete koje dovi za njega. Vidimo ovdje na prvom redu Boži poslanik sallallahu alaihi je spominje trajnu sadaku. Također hadis od Ebu Hureyre da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao od dijela koja će stići mu'mina nakon smrti su znanje koje je podučavao i širio, čestito dijete, mushaf koji ostane iza njega, džamija koju izgradi, kuća koju za musafire sagradi, rijeka koju prokopa ili sadaka koju udjeli još dok je bio zdrav. Hadis, ovaj hadis je vjerodostojan. Ovo je bilo sve, znači, pod ovom 116. E, tačkom, šehr Rahmetullah Jalihi je pojašnjavao u kojim slučajevima dijela koriste Mejitu nakon njegove smrti. Pa smo to, ako Bog da, ova, inša Allah, shvatili i spomenuli što je trebalo se spomeni. 117. tačka, šehr nam počinje govoriti o propisima obilaska mezarluka. luka. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, propisano je posjećivanje mezarluka, kako bi se uzela pouka i kako bi se insan prisjetio ahireta. Pa kaže šejh, pod uvjetom da se ne govori kod njih ono što srdi gospodara, kao što je upućivanje dove mejitu, da čovjek traži nešto od mejita, da ne sati neko upućivanje dove za mejita, ne, Kaže šest, znači propisano je posjećivanje kaburova, ali da čovjek prilikom posjećivanja kaburova ne napravi nikakvu šerijasku, šerijaski prekršaj. Pa navodi onako primjera radi da čovjek uputi dovu mejitu. Ne za mejita, vego mejitu, pošto je u islamskom svijetu mnogo poznato da ljudi odlaze kod kaburova turbeta i upućuju dovu mejitu, da mejit neke njegove potrebe ispuni. Ili kaže, navodi šeh drugi primjer, traženje pomoći od njega ili da čovjek garantuje nekom znači koje je preselio u džennet. Sve su to stvari koje nisu šerijetske ispravne. Pa onda to šeh rahmetullahi alehi argumentuje hadis, hadisom Burejde ibn Husayba radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik kazao ja sam vam zabranio posjetu mezarluka a sada ih posjećujte jer vas oni posjećaju na ahiret da vas posjeta kaburima učini boljim, ko hoće neka ih posjećuje, ali neka ne govori ono o čime nije zadovoljan gospodar. Znači riječi Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis i mnogi drugi ukazuju na to da je propisano posjećivati kabure kada su u pitanju muškarci. Ali ovdje nam dolazi jedno i te kako hajde da kažemo, komplikovano i bitno pitanje, a to je da li je dozvoljeno ženama da posjećuju mezarluke. Po ovom pitanju, kada pogledamo u knjige prava i fikha, naći ćemo da islamski čenjaci imaju mnogo različitih mišljenja i da se žestoko razilaze. Pa ćemo naći neke koji smatraju da je to dozvoljeno. Naći ćemo neke koji su suprotno od njih pa kažu da je to zabranjeno strogo. Neki kažu da je ženi dozvoljeno ponekad otići na kabur. A neki opet kažu da je dozvoljeno ženi da ode na kabur, ali da to bude usput. Ne da ode maksuz, već kada prolazi negdje kradi mezarlu, kada malo zastane da malo uzme neku pouku iz toga. I još neki drugi mišljenja, uglavnom islamski učenjaci po ovom pitanju se žestoko razilazi. Šehal Dani Rahmetullahi Alihi kaže u 118. tačici, žene su kao i muškarci u ovom propisu. Znači, nakon što je kazao da je propisana posjeta mezarluka za muškarce, nakon toga nam kaže 118. tačka, žene su u ovom propisu kao i muškarci. Nakon toga, šehr Rahmetullah Jalih, znajuši kako jako razilaženje postoji kod islamske učenjaka po ovom pitanju, argumentuje ovaj stav sa više argumenta. Prva stvar i prvi argument kojim še dokazuje ovo mišljenje jeste općenitost hadisa gdje je Boži poslanik kazao posjećujte kabure. Šta znači općenitost hadisa? Kada Boži poslanik sa osanem kaže bio sam vam zabranio posjetu kaburovima, a sada ih posjećujte. Pod ovaj izraz, a sada ih posjećujte, potpadaju i muškarci i žene sve dok ne dođe poseban argument koji izdvaja jednu od dvije skupine. Či znači, prva stvar šeh kaže općenitost hadisa. Druga stvar, kaže šeh rahmetullahi alihi, kada pogledamo u to zašto je propisana posjeta mezarlucima, vidjet ćemo, kao što je on spominjao, i spomenut će da je korist od posjete kaburuma da se čovjek prisjeti smrti i da se prisjeti ahireta. Pa on kaže tu korist, potreba, te koristi su potrebne i žene i muškarci kako god su muškarci potrebni da odu pa da se prisjeti smrti da se prisjeti ahireta, tako su potrebne i žene. Pa čak možemo kazati, ne pretjerujući da su žene možda malo više potrebne od muškaraca. Treća stvar koja ukazuje da je dozvoljeno, znači ovo su argumenti koje spominje šeha Albani rahmetullahi alihi, jeste da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallame dozvolio ženama posjećivanje mezarluka da je Boži poslanik dozvolio ženama posjećivanje mezarluka. Prenosi se od Abdullaha ibn Ebi Mulejki. Jednog dana Aisha radijallahu ta'ala anha došla je sa mezarluka, pa sam joj kazao, o majko pravi pravovjerni, odakle si došla? Pa je kazala, sa mezara Abdurrahmana ibn Ebi Bekra. Znači, došla sam sa mezara svoga brata, išla je da posjeti njegov mezar. Pa kaže ovaj prenosioc, Pa sam kazao, zar nije poslanik zabranio posjetu mezarlucima? Pa kaže Aisha, da, jeste zabranio, ali je nakon toga naredio njihovo posjećivanje. Hadis je zabilježio imam El Hakim Bejheqi, hadis je jerodostojan. Znači ovaj prenosioc kaže Aisha, vidim da si odnekrije došla, gdje si bila? Kaže ona, išla sam da posjetim mezar svoga brata Abdurrahmana. Pa kaže, zar nije Boži poslanik zabranio? Kaže ona, da, je zabranio je, ali je nakon toga dozvolio i naredio. Vidimo da je ona shvatila da je ta naredba dozvola općenita i za muške i za žene. Također, jedan hadis koji je malo duži, ja ga nisam htio prevoditi, ali mogu ga ukratko ispričati. Nakon koristi radi, ima u njemu dosta odgojni ovaj, dercova. Hadis, vjerodostojen hadis u muslimu. Kaže, a iša radijallahu ta'ala na jedne prilike, noću Boži poslanik nakon što smo kaže legli polako se kaže obukao obukao svoju odjeću i polako izašao iz kući sutra ćemo spomenuti sličan hadis ovome kako je išla, nekad slala sluškinju da ide za njim a nekad bi ona direktno za njim kaže pa sam i ja obukla svoju odjeću i za Božim poslanikom da vidim gdje će kaže pa sam vidjela otišao je do Beqije pa je tamo uputio dovu za mrtve pa je nakon toga ugledao neko crnilo. A tu je bila Aisha. Kaže, pa je krenuo za njom. Kaže, a ja sam krenula kući. Pa je on požurio, kaže, pa sam i ja požurila. Pa je on potrčao, pa sam i ja potrčao. I uspjela sam, kaže, uletiti u kuću prije njega. Kaže, nakon što sam ja legla, Boži poslanik je odmah ušao u kuću. Kaže, pa me upitao, pazite ovdje, ovaj, kaže, a iša, šta ti je, što si zadijana? Što se zadija u kući, sjediša, Ključara, šta je tu s tobom? Kaže ona, ništa o Allahu poslaniće. Kaže, ili ćeš me ti obavijesti, ili će me obavijesti uzvišeni gospodar. Bolje ti ti, kaže, nima potrebe da čekam objavu. Pa kaže Iša, kaže, pa sam ukazala šta se desilo. Pa onda Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, došao mi je Džibril. Kaže, pa me je zovnuo da izađem i naredio mi da idem uputiti dovu, kaže, za stanovnike Beqije, pa nisam tio, kaže, te budim, bi huzurim polako, sam izašao i vratio se, znači, kao što vidiš. Pa kaže onda Aisha, zbog ovog, ših Albani citira ovaj hadis, kaže, a kada budemo posjećivali kabure, šta ću im kazati? Ona pita za sebe, za ženu, šta ću im kazati? Pa kaže, oj, Boži poslanik, reci, i onda spominje dovu, Esselamu ala ehli dijari minel mu'minine wal muslimin. ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون Čak ovdje u arapskom kaže Boži poslanik njoj u naredbenoj forbi kuli. Kada hoćeš kazati za muškarca kažeš kul. A za žene se kaže kuli. Ti reci kada budeš posjećivala mezarluke i spomenuo joj dovu. Da nije bilo dozvoljeno posjećivati me mezaluke, Boži, Boži poslanik bi kazao iši, nema potrebe da ti učiš dovu, jer vama ženama nije dozvoljeno posjećivati kabure. Također, od argumenta koji ukazuju na to jeste da je Boži poslanik odobrio, znači ovdje je on ajde kažemo, u tim hadisima preporučio ili pojasnio da je to dozvoljeno, ali je i odobrio što znači odobrio. Vidio je nekog da posjećuje kabur pa on to odobrio. Pa poznati hadis od Enesa radijallahu ta'alanu da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam prolazio pokraj žene koja je bila na kaburu i plakala je. Pa joj je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame boj se Allaha i strpi se. Hadis je zabilježio imam Buharija, poznato je svima vama onaj hadis da je ona poslije došla Božijem poslaniku pa se izvinila, nije znala da je to bio Božiji poslanik. Ali pojenta je da Božiji poslanik nije zabranio. Svijete se drugi hadis. Božiji poslanik vidi čovjeka hoda u papućama kroz mezarje, kaže o ti koji nosiš te papuće, skini svoju odjeću. Pa se čovjek okrenuo pa je vidio da je to Božiji poslanik pa je uzeo svoje cipele, skinuo i bacio. Znači Božiji poslanik kada vidi neko dijelo koje nije propisano, on reaguje. U ovom slučaju vidimo da Boži poslanik nije kazao ženi zašto ti posjećuješ, to je zabranjeno. Već je samo kazao boj se Allaha i strpi se zato što je plakala. Znači to su argumenti koji ukazuju da je dozvoljeno ženama da posjećuju mezarluke. Nakon toga šehr Rahmetullahi Alehi nam dolazi pa onda malo ovu tačku pojašnjaje pa kaže 119. tačka ali nije dozvoljeno ženama često da odlaze na kabur. On je tamo kazao, one su po pitanju dozvoli, da li mogu ili ne mogu, one su kao i muškarci. Ali u ovoj taksi on to malo sužava pa kaže, ali nije dozvoljeno ženama često da odlaze na kabure. Jer to vodi onome što je šerijat zabranio, kao što je vrištanje, razgoličavanje i odlazak tamo radi razonodi. Či znači, vidimo ovdje šehr Rahmetullahi Alihi kaže nije dozvoljeno ženama da često idu. Muškarci mogu da idu svaki dan. Ali ženama i nakon toga šehr Rahmetullahi Alihi odgovara na onaj hadis koji mi svi čekamo da se spomene, to je postoji vjerodostojen hadis da je Boži poslanik i čak u jednoj predaji da je Allah Đelešanu prokleo žene koje zijare te kaburovi. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, na to se odnosi hadis u kojem stoji da je Allah a u drugoj predaji njegov poslanik prokleo one žene koje često zijarete i obilaze kaburove. Ovdje u arapskom jeziku postoje dva načina čovjek kaže za osobu koja zijareti kabur. Imate rivajet za irat, žene koje obilaze kaburove, a imate zubarat, oni koji čisto obilaze kaburove. Zato ćemo naći da ova predaja u kojoj stoji da je Allah Đelešanu i njegov poslanik da su proklijeli te žene od Ibnu Abbasa, od eh, Hasana Ibnu Sabita i od Ebu Hureyri, sve tri hadisa su ista gdje stoji da je Boži poslanik ili Allah Đelešanu prokleo zubarat, one žene koje mnogo posjećuju kaburove. Dok onaj treći rivajet, odnosno drugi rivajet gdje stoji da je Allah Đelešanu ili njegov poslanik prokleo one žene koje samo naku, znači za i rad, koje ponekad obilaze kaburove, taj hadis je daiv. Znači jedino što je ispravno u ovom poglavlju jeste da je Boži poslanik prokleo zubara one žene koje često obilaze kaburove a dok rivajet i predaj gdje stoji za i rat, one koje obilaze samo kaburove, taj rivajet je da i islab. 120. tačka, kaže šehr Rahmetullahi Alihi, dozvoljeno je posjećivati kabure oni koji su preselili kao nevjernici zbog pouke. 120. taška kaže šehr Rahmetullahi Alihi, dozvoljeno je posjećivati kaburove onih ljudi koji su preselili kao nevjernici zbog pouki. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao Boži poslanik sallallahu alaihi sallame da je Boži poslanik sallallahu alaihi sallame posjetio kabur njegove majke. Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Boži poslanik posjetio kabur njegove majke. Pa je zaplakao, pa su ga, pa su plakali i oni oko njega pa je kazao, tražio sam od gospodara da molim za svoju majku, pa mi nije dozvolio, pa sam tražio dozvolu da posjetim njen kabur, pa mi je to dozvolio. Znači vidimo ovdje da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme posjetio kabur svoje majke. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjači i propis da je dozvoljeno posjetiti kabur nevjernika, ali samo s ciljem da čovjek uzme pouku. Ne da upućuje dovu za njega, niti da niti da ovaj naziva selam kao što će to spomenuti Šejh Albani rahmetullahi alihi. Pa je kazao e, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u nastavku hadisa posjećujte me zarluke jer vas oni posjećaju na smrt. Hadis je zabilježio ima muslim Ebu Davud ibn Mađi. Također drugi hadis, sličan hadis od Burejde radijallahu ta'ala anhu bili smo sa poslanikom nad putovanju a u drugoj predaji u bitci na za osvajanje Mekije. Pa smo se zaustavili, a bilo nas je blizu hiljade. Pa je klanjao Boži poslanik dva rekiata, zatim se okrenuo licem prema nama. Njegove oči su bile suzne. Pa je ustao Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala pa je kazao, o Allahu poslaniće, draži si nam od naših roditelja. Šta ti je? Či vidjeli su ljudi Boži poslanik plaći. Pa Omer ustaje odma ako treba nešto rješava da se riješi. Kaže Omer, o Boži poslaniče, ti si nam draži i od očeva i od majke i naših, šta je u pitanju? Pa je kazao Boži poslanik sallallahu alihi wasallame, ja sam tražio od gospodara da tražim opre za svoju majku, pa mi nije dozvolio. Pa sam se, pa su mi potekle suze iz milosti prema njoj zbog vatri džehennema. Pa sam zatražio da obiđem njen kabur, pa mi je dozvolio, Ja sam vam bio zabranio posjetu mezarluka, a sada ih posjećujte kako bi vas to učinilo boljim. Hadis je zabilježio Imam Ahmed. Kaže šeh Rahmetullahi Alehi, nakon ovoga što je spomenuo da je dozvoljeno posjećivati kabure nevjernika s ciljem uzimanja koristi i pouke prisjećanja na smrt, kaže dvije su koristi od posjete mezarluka. Prva korist je da se čovjek prisjeti smrti da se prisjeti kako će biti naši u džennetu ili u džehennemu. To je prvi cilj i drugi cilj jeste korist medjitu i dobročinstvo njemu. Prva korist se znači vraća osobi koja posjećuje kabure, a druga stvar se, znači druga korist se odnosi na onoga koji se posjećuje. Ovo u slučaju ako osoba koja se posjećuje je musliman, znači zato što će čovjek musliman kada posjeti mezarluke nazvati selam i uputiti dovu za ovaj mrtvi u tom mezarluku. Prenosi se od Aiši radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame izlazio do Bakije i dovio bi za njih. Pa sam ga upitala pa je kazao meni je naređeno da činim dovu za njih. Hadis je zabilježio Imam Ahmed. I zadnja stvar i napokon da dođu i kolači na njih. 121. tačka. Jel se bila smira zaboravio na njih? Kaže šehr Rahmetullahi Alihi, govori o jednoj veoma bitnoj tačci, znači time ćemo završiti ako Bog da, a to je 121. tačka. Učenje Kur'ana prilikom posjete mezarlucima je nešto što nema osnove u ovoj vjeri. Učenje Kur'ana prilikom posjete mezarlucima je stvar koja nema osnove u ovoj našoj vjeri. Navodi poslije šeh da se to misli na učenje Fatihim kaže šeheh rahmetullahi alihi, pa čak spomenuti hadisi, znači od spomenuti hadisa se stvara osjećaj da to nije propisano. Jer da je to bilo propisano, to bi radio poslanik i tome bi podučio ashabe. Vidimo, znači, mnogo je argumenta u kojima stoji da je Boži poslanik odlazio na mezarluke i da je upućivao dovu, ali nigdje ne stoji da je učio Kur'an na mezarlucima. Zato kaže šeh, ovi hadisi koji smo mi prije spominjali, znači kao da upućuju na to da to nije propisano jer da je to bila praksa to bi Boži poslanik radio a i podučio bi ashave kada mu Aisha kaže a šta ćemo reći tada bi joj rekao proučite fatihu ne kaže Boži poslanik kaže tako i tako podučio je dovi koju treba zato kaže šehr rahmetullahi alihi a naročito kada ga je upitala Aisha šta će kazati prilikom posjete mezarlucima pa joj je podučio selamu i dovi a nije je podučio da uči Fatihu ili neku drugu suru. Da je učenje Kur'ana bilo propisano, ne bi to sakrio od nje Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame, jer ako nije dozvoljeno odgoditi pojašnjenje od vremena u kojem se javlja potreba, kao što je poznato u sulu, pa šta je sa skrivanjem? Imate ovdje jedno poznato pitanje u sulu, da kažu islamski učenjaci, nije dozvoljeno odgoditi pojašnjavanje propisa kada se pokaže za to, znači vrijeme i potreba. Pa onda on kaže, Boži poslanik je bio daleko od toga da zapostavi pojašnjavanje, a kamoli da nešto sakrije, znači, jer ako bi kazali da postoji učenje patihe, onda ispadne da to Boži poslanik nije pojasnio da je on to sakrio od ummeta. A kaže še Albani, Boži poslanik je bio daleko od toga. Također, pogledajte, braću moja draga, jačinu razumijevanja hadisa, kako su islamski učenjaci razumijevali hadise i kako su na osnovu njih argumentovali svoje stavove. Možda ovaj hadis koji mi sada citiramo, u velikom broju slučajeva kada citiraš čovjeku muslimanu, ni na kraj pameti mu ne bi palo da iz ovog hadisa se može uzeti propis koji ćemo mi spomenuti, a to je da se ne uči na kaburima Kur'an. Pa hadis da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao La teđa'alu bujutakum kubura fa inne šeitane je firru al bejt alladhi yukra fihi suratul Beqara. Hadis se zabilježio muslim da kaže Boži poslanik ne činite vaše kuće grobnicama. Zaista šeitan bježi od kuće u kojoj se uči sura Beqara. Gdje ovdje govori se da se uči ili ne uči, ali kada čovjek malo dublje razmisli u ovom hadisu, kaže Boži poslanik, nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Jer, kaže, šeitan bježi od kući u kojoj se uči sura Bekara. Či, znači, u kući se uči Kur'an, a šeitan od nje bježi, a nemojte ih činiti grobnicama, znači nije mjesto na grobnicama gdje se uči Kur'an. Već je mjesto gdje se uči Kur'an, znači jedno od mjesta gdje se uči Kur'an jeste i kuće. Tako još neki ovaj hadisa, šehr Rahmetullah Alihi je spomenuo jedan od tih hadisa da je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam je kazao klanjajte u kućama, ne činite od njih grobice. Hadis je također zabilježio imam muslim. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduši propisima o našoj vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da pomogne muslimane u svim dijelovima svijeta i na kraju subhanake Allahumma da bihamdike ešhedu in la ilaha illa ente stavfiruke wa etubu ilih. بصفنا يضوى الناس تعاتبنا بكل إحساس بصفنا إسلامسكي ويب بورتال www.l-ihlas.com ربنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان